Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, ana o'tgan darsimizda aytib o'tgan edikki, e, qisqa eslab olsak, ya'ni tushunishimiz oson bo'lishi uchun Damashqda mana Damashqlilar bilan Damashqda ahli bilan jang bo'lyapti. Xolid ibn Valid avvalda ularda yetakchi qilib jo'natilgan ya'ni ikkita ular yetakchisi bor edi. Bittasi ana shu Damashqda o'zini amiri Azozir. Ikkinchisi kim edi? uni nima jo'natgan edi? Hiraql jo'natgan edi, Kalus ibn Hanona boshliq qilib jo'natgan edi. So'ngra <clears throat> ikkalasini mana yakka-makka olishga taklif qilganligini aytib o'tgan bo'ldik. Birinchi Kalus ibn Hanona chaqirdi. Kalus ibn Hanona chiqdi, ya'ni qurra tashlashgan ikkalasi Kalus ibn Hanoga tushib qolgan. Keyin Kalus ibn Hanona chiqqandan keyin Xolid Valid u bilan jang qilib uni asir oldi, orasida suhbatlarda ham aytib o'tgan bo'ldik. Va so'ngra undan keyin Xolid ibn Valid bittasini asir olgandan keyin narigini Azozirda keyin chiqqanligini ham aytib o'tganmiz. U bilan ham ozora bo'lib o'tgan suhbatlar. So'ngra Azozir bilan ana shu yerda, ya'ni Damashqda amiri bilan orada jang bo'lib o'tadi. Xolid ibn Valid. Demek, o'tgangi darsimizda Xolid ibn Valid ana shu Azozir bilan o'zaro jang bo'lib o'tgandan keyin Xolid Valid uni asir oladi. Jangda xulosasi oxirida. Asir olgan vaqtda Rumliklar Xolidga hujum qilishmoqchi bo'ladi. hujum qilib Xoliddan qutqarmoqchi bo'ladi amirlarini. Shu vaqtda Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu, ya'ni u kishiga Xolid ibn Valid xat yozgan ediki, biz Damashqqa qarab yo'l oldik, siz ana shu to'g'ri Damashqqa kelavering, Damashqda ko'rishamiz deb aytgan edi. Hali bu kishi ko'rishmadi. Nima Madina Munavvaradan chiqqanlardan beri bu kishi bilan. Shunda Abu Ubayda ibn Jarroh kelib qoladi yordamchi bo'lib. Shunda haligilar Xolid ibn Validni asir olmoqchi bo'lganlar ololmay qoladi, qo'rqadi. Sekin orqaga chekinishadi. Abu Ubayd ibn Jarrohga takbirlar aytib kirib kelgandan keyin. So'ngra Abu Ubayd ibn Jarroh kelib bilan Xolid haqida so'radi. Xolid qani deganda odamlar aytadilarki, Xolid u jang maydonida deb u kishi mana ikkitasi ikkita amirini asir oldi. Boy birinchisini oldi, mana hozir ikkinchisini oldi deb xabarini berishadi Abu Ubaydaga. So'ngra Abu Ubayda roziyallohu anhu Xolid ibn Valid oldiga kelgan vaqtda Xolid roziyallohu anhu <clears throat> u kishini bag'riga bosadi, quchoqlaydi. So'ngra Abu Ubayda Xolid ibn Validga aytadiki, "Ey Abu Sulaymon" dedi. menga Abu Bakrda xatini sen yozib olganingdan keyin men qalamda zarracha senga nisbatan g'illa topmadim dedi. Nima deb yozgani edi bo'lsa, ya'ni sen amirli, ya'ni Xolid ibn Validga sen amir bo'lding, butun qo'shinlar ustidan amir bo'lding, Abu Baydan ustidan men amir bo'lding deb Abu Bayd ibn Jarrohni tushirgan edi boshqa qo'mondonlikdan. Xolid ibn Validni ko'targan edi. Ya'ni mana bu narsani aytib yozyapti. Ya'ni mana bu narsani aytayaptiki, Abu Bayd ibn Jarroh mana endi shundan beri endi birinchi marta ko'rishyapti-da. Mana bu hatto yozganingda dedi, ichimda men g'illashlik topmadim. Chunki sen mendan ko'ra deyapti, haqliroqsan jangga. Va jangning sohasini sen yaxshiroq bilasan. Men ichimda senga nisbatan g'illashlik topmadim. qilmadim dedi. Shunda Xolid roziyallohu anhu aytdilarki, Alloh haqqasamki, ey Abu Bayda, men mana bu ishni qilmadim. Men mana bu ishni xohlamadim men va siz men ustunli bo'lganingizda ham men ham har kirz qarshi chiqmagan bo'lardim va mana buni talab qilmagan bo'lardim o'zimga qo'ysa. Lekin bu amirni, Amirul Mu'mininning buyrug'i bo'ldi dedilar. Va chunki men sizni bilamanki, islom dinida mendan ko'ra muqaddamroqsiz Siz Rasulullohning sohibisiz va siz haqingizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganki, Abu Ubayda aminu hadhihi umma Abu Ubayda mana bu ummat omonatdor deb aytgan dedi. Shunda Abu Ubayda roziyallohu anhu bu kishiga tashakkurlar bildirdi. Ya'ni bir-birlariga shunday chiroyli ehtirom bilan muomala qildilar. <clears throat> So'ngra Xolid Valid bo'lib o'tgan voqealarni aytib berdilar. Shu Damashqliklar bilan bo'lib o'tgan janglar va ikkalasi tushgan asirlar haqidagi ishlar bo'lib o'tganlarini hammasini Xolid Valid aytib berdilar va aytdilarki, "Ey Abu Bayda, biz xushyor turalik" dedi. Bular hozir ruhiyat cho'kib turibdi. Ya'ni ikkita amiri ular bizga asir tushgandan keyin ular ancha ruhiyat tushib qolgan dushmanda, ya'ni qatta hamla qilaylik. Siz ham men ham dedilar-da, so'ng ana shu yerda ular nima qilishadi? ana shu kuni ular jang qilishlikka qaror qilishadida orada bir kun dam olish bo'ladi ertasi kuni ertalab ertasi kunda keyin dushman tarafiga yo'l yo'liqishadi dushman o'ziga boshqa bir amirni tayinlashib oladi. So'ng ular chiqadi, ikkita bir birini bilan yo'liqadi, qattiq jang bo'ladi. Shiddatli jang bo'ladi. 1 soatcha jang bo'ldi dedi, undan keyin ular orqaga qochib ketishdi dedi. Damashqga qarab o'zlari orqaga chekindilar. Chekinayotganda dedi, "O, boshni kirib olganlari, Damashq ichiga kirib olganini kirib olib, oxirda kelayotganlarga eshik yopishib oldi" dedi. Keyin so'ngra tirik qolganini biz qatl etdik dedi. Asiram oldik, qatl etdik dedi. Qolganlar kirib ketishdi. Keyin so'ngra biz ana shu yerda muhosara qildi dedi. muhosara qilib ushlab turdik va ana shu yerda Xolid ibn Valid ikkita nimani olib kelishiga buyurdi amirlarini. Olib keldida ularni muhosara qilib turar ekan devorlarini shu nimani Damashqda. Ularni oldiga ikkita amirlarni olib keldida ular ko'rsatib turib oldi. Islomni qabul qilinglar dedi. Deganda qilasizlarmi deganda u ikkalasi qabul qilmaymiz deydi. Deganda Xolid ibn Valid bo'yniga ur dedi. Ziroli Nazvarga buyurdiki, bo'yniga urni qatl et dedi. Shunga u ikkalasi Kalus bilan Azoziy ikkalasi qatl etilindi. Bularda holatini ko'rgandan keyin dushman yana larzaga tushib ketdi. Tushib ketida ular tushkunlik tushdi, ular darhol xat yozishdi. Heraqlga xat yozishyapti. Rumni podshohi Heraql Antokiya. Unga xat yozishdi. shunaqa tezda bizga yordam jo'nating, bo'lmasa biz Damashqni berib qo'yamiz. Bular olib qo'yadi, bular bizdan ham bu bu ketishda bular bu muhozirlik tursa biz ko'p ketishda olmaymiz deb ular xat yozib bitta odam jo'natib yuborishdi. So'ngra mana bu xabar Heraqlni oldiga yetib borgandan keyin Heraql huzuriga kirishlik ijozat so'radi boy kishi. Kirib xatni bergandan keyin Xiraqul o'qidida qo'lidan otib yubordi, yig'ladi va aytdiki, hamma kim xulosaga yig'ib turadiki, "Ey Banasfar, Asfar, ey rumlilar, men sizlarni anavi arablardan ogohlantirgandim va men sizlarga xabar bergandim. Albatta ana ular tez kunlarda meni hatto qadamim ostigacha, mana bu taxtimgacha yetib keladi ular, oladilar degan edim. Lekin fattaxoztum kalami huzu va varotum qatli. Sizlar mana shunday deganimda meni gaplarim hazil pamladinglar va hamda meni o'ldirmoqchi bo'ldinglar. Lekin anavi arablar o'zlari qurg'oqchilik bo'lgan yerlardan, ocharchilik yerlaridan, shunaqa bir kambag'al yurtlardan chiqib keldilar va Shomdek shunaqa muqaddas yerlarga, Shomdaqa hamma narsasi ziyoda bo'lgan, ne'matlari ko'p bo'lgan, meva-chevaralari ham ko'p bo'lgan shunaqa bir endi juda ham yaxshi yerlarga yetib kelgandan keyin, ular ko'rmagan narsasini ko'rgandan keyin endi bu yerdan ketgisi kelmayapti ular dedi. Ular shunaqa yerga yetib kelishdi ular. Mana endi qarilar endi ular Damashqda olay deb qopti, Shomda yuragi bo'lmish Damashqda olaman deb qopti deb shunaqa u g'azab bilan gapirdida va so'ngra aytdiki, agar or bo'lmaganda Shomda tashlab ketdi degan gapdan chiqishlikdan qo'rqmagan bo'lganda men Konstantinopolga ketib qolgan bo'lardim, deyapti. Ya'ni Istanbulga. Hmm. O'sha yerga qarab ketaverardim, orqaga chekinardim, deyapti. Lekin deyapti, uyat deyapti, ketaversam, endi o'zim chiqaman ekan, jangga bo'lmasam dedi. Hmm. O'zim bo'lmasa ularga qarshi jang qilaman ekan deganda, shuni yonidagilarni g'ayrat qo'zg'atdi, "Ey eh, Heraql, sizga kun qoptimi?" dedi. bu musulmonlar yalangoyoqlar sizga sizgacha jang qilishlik kuni qopni Rumda kuchli davlatga dedi. Oh. E, go'yoki bugungi kunda Obama oxir oh, o'zim chiqamas kerak nimaga deyapti-da endi. Hmm. Lekin demaydi ku bular u. Oldingilar degan har qalay. Hozirgilar umuman chiqmaydi-yu. Shunda keyin <clears throat> shuni ular aytdilar to'xtang dedi. Sizga boshqa bir odam topamiz dedilar. Deganda kim deganda Hems shahrini, bugungi kunda Suriyada Hems degan shahar bor. Hmm. Hems shahrini valisi amirini chaqiring shu juda ham muloqoti yaxshi bo'ladi. Forsliklarda ham o'zini ko'rsatgan. Fors imperiyasi bilan bo'lgan jangda ham o'zini shijoatlarini ko'rsatgan shu odamni chaqiring deydi. Ular aytdilarki, u kishi aytdi, ya'ni bu Heraqil to'g'ri aytasizlar dedi, haqiqatan shijoat ma'ruf dedi, chaqiringlar dedi. Undan keyin uni olib kelishgandan keyin unga Vardonga aytdiki, "Men sen deyapti, meni yalang'ochlagan qilichimsan" deyapti. Dushmanga shiddat soladigan meni ishongan tog'imsan sen, bog'imsan, uni maqtab ketdi. Aytdiki, "Men senga dedi, mana shu hozir senga 12 ming askar beraman, hujum qilgin" dedi. Hujum qilib Xolidni agar tinch kelsang, mana shularni hammasini oldi guvoh qilib aytaman, sen o'rnimga podshoh bo'lasan dedi. Butun Rumni podshohligini senga beraman dedi. Buni kitobat qilib yozib beraman. Mendan keyin voris mana shu odam bo'ladi. Rumda Heraqla bo'ladi. Hmm. U paytda ana shu hozirgi Amerikani podshohi bo'ladi degandaqa gapda, katta narsa aytayapti-da. Faqat menga deb shuni tinchitib bergin deyapti-da. Biz ham birodarlar, mana bu narsalar maxfiy bo'lib o'tgan suhbatlarda bu maxfiy bo'lib o'tgan suhbatlar. Buni musulmonlarga bildirmaslikka harakat qilgan bo'ladi. Mana yig'layotganini ham ko'rasiz, maxfiy yig'layapti. Qavmini chaqirgan yig'lamaydi, maxfiy yig'lab keyin ular chaqiryapti. Keyin ularga mana bu gapni aytayapti. Balki bugungi kunda mana shu Obamalar shuna qilayotgandir. Balkim o'z Karimovlar ham o'zlari yig'lar balkim. Yolg'iz qolgan shu mujohidlar jonga tegdi-yu oxiri deb. Yo'q bo'lsa aytar shu qachon kimni yo'q qilib berasan shu terroristlar dedi. ham, terroristni ham bosib olmayapti, yo'q qilishib bersang, mana beraman deyotganlar ham bo'lishi mumkin-da, bugungi kunda ham. Faqat bizga bilinmas ekanda u narsa. Shu darajaga borilganda, bo'lmasa dastlabda qani hech ham to'g'atmasdi ular. Boshida, ishni boshida. Lekin ular davom etdi, oxiri ko'rdikki, bu terroristlar to'xtamaydi yo. Oxiri dot tishga chop kelyapti. Hazil famlagan odamlari. Va aytdiki, sen mana shu 12 mingta odamni olib borganda sen odamlaringni Baalbatga yetganingdan keyin askarlaringni bo'lgin, Balqo yerlariga va Suvat tog'lariga bo'lib tashlagin. To'yinki Arablardan yordamchi kuch kelmasin. Ya'ni Amr ibn Os Falastin tarafda edi. 9 ming askar bilan. Shu kelib qolmasin Xolid tarafi. Mana Abu Bayda ibn Jarroh ham kelib qoldi yoniga. U ham kelib qolmasin. Ba'zi odamlarning o'sha tarafga qo'yginki, ularga yetib borishga yo'l qo'ymasin dedi. Bu aytdiki, keyin ey podsho dedi. sizga itoat qilaman dedi. Va podsho sizga yaqin kunlarda xabar yetadiki, men Xolid ibn Valid tur kallasi bilan qaytganligim va ularni hammasini halokatga yuz turkizganligim va so'ngra men Hijozga kirib boraman va to ular Ka'basini, Makkasini, Madinasini buzmagunimgacha hargiz qaytmayman dedi. Shunda keyin podsho undan xursand bo'lib ketdi-da, bag'riga bosib, "Bor, Masihni qudrati bilan borib yengib kelgan ular" deb o'zini nimalarini aytib, sig'inib, o'zini shirki gaplari bilan nima qildi? Uni kuzatdi. O so'ngra bu yo'l yetishdi o'nak kema askari bilan bu mana shu podsho aytgandaqa Amr ibn Osni yo'liga ham odamlar jo'natdi ularni to'shlik uchun. Shaddod ibn Avs aytadiki, Xolid ibn Valid boyaga yerga qaytaryapti-da endi. Kameramizni boshqa yerga qaytaramiz, nima? Damashqni muhosara qilib turishgan yeriga, Xolid ibn Valid. Endi o'sha yerga qaytyapmiz. Damashqqa boramiz endi. Xolid ibn Valid muhosara qilib turdi, ikkitasini amirlarni qatl etdi. 20 kun muhosara qilib turgan ekan. 20 kun muhosara qilib turgan shaharga bu narsa og'ir kelib ketgan. Og'ir kelgan. So'ng 20 kunda urban otib ham turishar ekan. Bular ham uzoqdan uradigan, ana shu vaqtda o'zlarini otadigan nimalari bo'lgan. Endi yaxshi tasavvurni keltira olmayapman. O'z davridagi bir otadigan nimalari bo'lgan ekanda ularni ham. Ha, manjaliqlari, otib turadigan narsalar bo'lgan ekan. So'ngra Xolid ibn Validga 20 kundan keyin, 20 kun muhosira qilgandan keyin Novi ibn Murro degan kishi xabar olib keldiki, Rum askarlari jamlanganligi. 12 tani yetaklab kelayotganligi Xolid ibn Valid xabar olib keldi. Shunda Xolid ibn Valid ular Jobiy eshigiga Xolid Valid Abu Baydan oldiga boradi-da, unga xabar beradi. 12 ming askar bilan kelayotganini. Shunaqa shunaqa nima qilaylik dedi. Biz o'sha qo'shinlarni oldiga boraylikmi hammamiz dedi. Bu shahar tashlab endi o'sha qo'shinlarni oldiga jang qilgan boraylik shularni deganda Abu Bayd ibn Jarroh aytadiki, "Ey Amir" dedi, agar bunaqa qilib tashlab ketadigan bo'lsa 20 kun mana muhosara qildi, chiqib ketsa dedi bular yana chiqib qaytadan joylarni olib oladi bular dedi damashqliklar dedi shunga dedi meni maslahatim dedi shu yerda biz qolaveraylik deb bir guruhni jo'nataylik o'sha yerga dedi bir guruhda. Lekin mana bu o'rinda muallif bir mana ham aytib qo'yaptiki, ma'lumot sifatida musulmonlarning qancha soni qancha bo'lganligi. Abu Bayda ibn Jarroh bilan Xolid ibn Validni oldiga nechta kechingin mana aytib o'tdik-ku, ikkitasini bilan asir olganda Abu Baydan yordam kuch keldi. Shunda Abu Baydan 37 ta chavandoz kelgan ekan. Yordam kuchi bo'lib 37 ta. Amr ibn Osda Falastinda 9 ta bor, a Xolid Valid o'zida 1.5 ta bor edi. Jami mana shu yerda, endi hamma Shom yurtlarini hisoblasak, Falastinda bu yerda ya'ni Xolid validni oldi Abu Bayda ikkalasi hammasini hisoblasa 47,5 mingta askar bo'lgan ekanda. Ya'ni bularda ham musulmonlarda ham ancha askar o'q qolgan hozir to'planib to'planib. Shuncha endi bu yerda hozir bu yerda ham ham bu yerda shaharda ushlab turaylik deyishyapti, ham ma'lum bir askarlarimizni shu rumliklarning qarshisiga boyga 12 mingga qarshi jo'nataylik deyishdi. Shunga mashvara qilishdi. Shunda Xolid ibn Valid aytdiki, menda bitta fikr bor dedi. Uni dadasi ham, Bobosi ham erkak bo'lgan, rijol bo'lgan, jangda qahramon bo'lgan bir odam bor dedi. Shu odamni qo'ysay dedi. Kim u deganda? Ziror ibn Azvar dedi. Mana shu odamga 5 mingta odam bersa dedi. Hmm. Abu Bayda bilan maslahat qildi. Shuni jo'natib yuboraylik dedi. Deganda to'g'ri aytasan dedi. Haqiqatan to'g'ri, o'shani jo'natib yuboraylik. Biz joyimizda muhosara qilib turaveramiz Damashqda deydi. So'ngra Ziroli Nazvar chaqirdi chaqirdida, aytdiki, shunaqa shunaqa men sendan fikr qildim, seni shijoatingni o'yladim, shunaqa dadalaringdan pahlavon kuchli odamlar bo'lgan, shijoatli bo'lgan, shu 5000 ta odam borib bir nima qilib kelasanmi, shu rumlar qarshi jang qilasanmi degan gapini tugatib ulgurmadi ham deyapti. Alloh akbar deb turib ketdi deyapti. Bo'lar ekan meni qo'mondon qilar ekansiz, boraman dedi deydi. Bu menga xursandchilik dedi deydi-da, shat turdi deyapti, yo'li chiqib ketyapti. To'xalitni to'xta to'xta, haqqi desa dedi, kimga Alloh taolo xayrli iroda qilsa o'z orqamdan yetib olar dedi. Deb yo'lga chiqib ketib qoldi deyapti. Keyin dedi buni orqasidan keyin 5 ming taskaga ham tezda Xolid Vali jo'natdi dedi. To'xta to'xta, boradim olaram deb u kishi yolg'iz yo'lga chiqib ketib qolgan ekan. O'zlari yetishib olar orqamdan deb. So'ngra keyin <clears throat> Alloh rozi bo'lsin, ular shunchalik o't bo'lganda, ya'ni shuning dushman qattiq qaltirab ketgan. So'ngra bu kishi deyapti, Baytul Lahyo degan yergacha yetib bordi dedi. U yerda butu sanamlar yasaladigan yer mintaqa edi ekan. So'ngra ana shu yerda o'zini sheriklarni kutib turdi. Keyin qolgan sheriklar yetib keldi dedi. Va ana shu yerda keyin ular komil bo'lishgandan keyin orqadan ham sekin-sekin askarlar kelyapti. O'zi ketib borgan oldiga. So'ngra hammasi to'planishdi. To'planishgandan keyin banoga ularga rumuniylar ham ana shu atrofni to'ldirib bosib chiqib kelardi. Rosa ko'p rumlilar, 12 mingtasi chiqib kelardi. Tish tirnog'i bilan qurollangan. Ularni ko'rgandan keyin Zirorga yonidagi sheriklar aytdilarki, "Ey Amir, Alloh qasamki, mana bu qo'shin dedi, yengib bo'lmas dedi. Ko'ryapsiz, biz zaifmiz, ozmiz dedi. Bularga yutqizib qo'yishimiz mumkin, chekinganimiz yaxshimikin dedi. Ko'payish tur keyin jang qilganimiz yaxshimikin orqadagi kuchga qaytib. Bu ozmasmizmi 5 mingtamiz?" deyishdi. Ziror aytdiki, Alloh qasamki, men qilichimni sug'ordim, men qaytarmayman dedi. Men sug'orni men qaytarmayman, ular bilan jang qilaman. Chunki Alloh subhanahu va taolo meni orqaga qochgan holatda ko'rmasligiga qasam ichganman dedi. Men turaman oxirgacha dedi. So'ngra aytdiki mana bu Alloh taolaning oyatini. Fala ladbar Ularga orqa yuz o'girib qochmanglar. Va may yawma idzin duburahu. Kimki mana bu kunda orqa yuz o'girib qochadigan bo'lsa jangdan u Allohning g'azabi bilan qaytadi. Borar yer jahannam bo'ladi deganida Alloh taolo. Magar ham jangda taktikasini o'zgartirish uchun bo'lsa, yo boshqa bir mujohidlar toifasi qo'shish uchun bo'lsa, u mustasno deganidilar. Xo'p, so'ngra Rafi ibn Umayr ham turdi dedi qavm, nimaga qo'rqamiz ulardan?" dedi. "Nimaga ana najaslardan qo'rqadigan ekanmiz?" dedi. "U mushriklardan, u kim boqaptilar?" dedi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ko'plagan o'rinlarda yordam bermaganmi? Bizlar e'tibor beringlar Qaysi jangda qatnashgan bo'lsak, doim biz sonimiz oz bo'lgan, deyapti. Bizni shayton vasvas qilyapti, "Yengo, biz Allohni yordami bilan albatta yengimiz" dedi. "Ey qavm, ularga qarshi hujum qilinglar" dedi. Degan hamma iymoniy oziqalar ko'tarildi. Qarang, iymoniy oziqalar ish katta-da. Endi ana shu vaqtda da'vatchi insonlar mana bo'lmam jang maydonlarida insonlar da'vat qilib bersa, ahli ilm insonlar yoki qo'mondonni da'vat qilib bersa, ruhiyati ko'tariladi. Ya'ni qo'rqib turgan qavmdan ruhiyati ko'tariladi. So'ngra ular mana shunday gapni gapirganda hammalari yana jangga qaror qildilar. So'ngra Baytul Ahyo degan ana shu mintaqada kamen olib turdilar. 12 mingdan kelishini, uzoqdan kelayotganligini bularga xabar kelgan, ko'rishdi bular o'sha kamen olishdi. So'ngra ana shu yerga rumliklar yaqinlashgan vaqtda birinchi bo'lib Zirol ibn Azvar takbir aytib chiqdi. Takbir aytib chiqdi-da, dushmanni safiga yorib kirdi. Va hammalar takbir aytdi, mana shu dushman bilan yo'liqib ketilindi. Qattiq jang boshlanib ketdi. Ha, ikki taraf bir-biri bilan qattiq jang qilib turgan vaqtda bu kishi Zirol ibn Azvar, ya'ni shijoatli qaytmas inson edi. Xolid Valid bunga tayinlagan edi, ishon va g'ururlanib bormagin degan edi. Agar dushman ko'p bo'lsa qaytavergin deb Xolid Valid aytgan bo'ladi o'zi aslida. Lekin bu kishi yana kirib ketgan azimatli yo'l tutgan bo'ladi. So'ngra bu kishi jang vaqtida ko'radiki, ularni vardonni kiyinib olganligini va uni boshiga tojda Rumni podshohi bergan to'rtta yoqut nimalar bo'ladi, lallari bo'ladi. tojida. Ana shu insonni ko'radi, zinatli kiyimini ko'radiki, ular boshlig'i dedi. Va ana shu tarafga yaqinlashga harakat qilaveradi, boshlig'iga. Alloh taolo faqatil kufr degan-ku. Kofirlar kattalarni qatl etinglar degan. Kattalar qatl etilinsa, ular qochar ekan ular, chekinar ekan. Shuning uchun bu kishi imkon qadar shu kattasiga harakat qildi. Bir qanchani o'ldiradi bu kishi, zarar Nazvar yana shu kattasi tarafiga harakat qilaveradi. U o'rtasida bo'ladi kattasi. So'ngra ana shu Vardonni oldiga yaqinlashib ham boradi. Boratda haligi bilan uzoqda nayza otadi, qochadi, u bunga qilich borib, qilich bilan jang qiladi. Oxirida jang qattiq zarb bergan, uni boshidagi toji, uni xochi ham bo'ladi. uni xochi ham tushib ketib qoladi. Ularda endi sig'inayotgan ilohada. Hmm. Xoch tushib ketgan, "Ey, 300 kaz buni olish, olish" dedi vardan. Dedi-da, unga yo'l qo'ymaydi musulmonlar Musulmonlar ham ola olmayapti, jang qattiq qizyapti, ola olmayapti. Hmm. Zirar nazorat etgan, hozir kattasini qatl etib kela, o'zim olaman, bu meniki bu dedi. Bu toji meniki dedi-da, <laughs> deganda eshitib qoladi, haligi sekin orqaga chekinadi vardan. chekinayotgan vaqtda uni o'g'li Hamdan ibn Vardan kelib qoladi. Hamdan ibn Vardan, ya'ni bu Vardan o'g'li. Keladida, so'ngra u shu nimaga zarar nazvarga hujum qiladi va uzoqdan nayza otadi. Nayza otganda bu kishini o'ng qo'lini jarohatlaydi zirar nazvarda. So'ng jarohatlangan qo'lida yana ham jahli chiqadida, jahli chiqadi u tarafga borib, uni podshohning o'g'lini qatl etadi. Ash Amirni o'g'lini, Vardon o'g'lini qatl etadi. Shu nayzasini sanchib olgan deyapti, qaytarib chiqara olmay qolgan deyapti. Haligi ichidagi nima qovurg'alariga kirishib ketgan deyapti nayza. Uni chiqara olmayotgan bir vaqtda kutilmaganda rumliklar unga hujum qiladi, bu kishini asir olib oladi. Ziror ibn Azvarda bu ya'ni musulmonlardan amirini asir oladi. Hmm. Asir olib o'zlari orqa tarafga olib o'tkazadilar. Shunda buni ko'rgan sahobalarga mana bu narsa qattiq og'ir botadilar. O'zlarini sohiblari, amirlari Ziror ibn Azvarni qutqarish uchun qattiq harakat qiladilar, qattiq jang qiladilar, lekin yo'l topa olmaydilar, qutqara olmaydilar. Shu vaqtda hammalari sekin orqaga chekinib olib xohlab turgan vaqtda Rafi ibn Umayra qichqiradi, baqiradiki, "Ey Qur'on ahlilari, qayerga qochyapsizlar? Qochmoqchi bo'lyapsizlarmi? Bilmaysizlarmi, kimki dushmanga orqasini yuziga kirib qochadigan bo'lsa, Alloh g'azabi bilan qaytadi. Qochmanglar, turib beringlar. Jannat, jannat, jannat sizlar uchun eshiklar ochib turibdi" dedi. Sabr, sabr, jannat, jannat. Ey ahli kitoblar, kofirlar qaytadan jang qilinglar. Bulardan qochmang, birinchilardan bo'lib mana men jang qilaman dedi. Deb bu kishi birinchilardan bo'lib o'zi kirib beradi. O'zi yana birinchi hujum qiladi, qavm yana hujum qiladi ularga. O mana bu o'rinda bu yerda tinimsiz jang bo'ladi. Bir necha kun bo'ladi, jang bo'ladi, to'xtab oldingi jang usuli shunaqa ekan. Jang bo'lar ekan, ma'lum bir vaqt to'xtaydi, yana bir jang bo'ladi, to'xtaydi, shunaqa vaqt bo'lib turadi. Mana bu xabari Xolid ibn Validga yetib boradi. Ziror ibn Azvarni qo'li tushib qolganligi. Shunda Xolid ibn Valid roziyallohu anhu Abu Bayda ibn Jarroh bilan hatlashadi. Mana endi odam jo'natadi. Unga odam jo'natadida nima qilay Abu Bayd? Nima deb maslahat berasiz degan Abu Bayd xat yozadiki, o'zing ishongan odamlaringni qo'yginda deydi, o'zing bor yordamga boravergin Zirorga deydi. Deganda Alloh qasamki deydi, men jonimni Allohga baxil qiluvchi insonlardan emasman, baxillik qiluvchi odamlardan jonim berishga tayyorman deydi Xolid Valid. O'rniga 1000 ta odamni qo'yadi, Maysara ibn Masruq degan odamni o'rniga qo'yadi. O'zini odamlarini olib, qolgan odam askarlarni olib turib, ya'ni boyaga aytib o'tganimiz Abu Ubayd ibn Jarroh bilan Xolid Valid askarlar hammasi bir bo'lgan holatda ikkiga bo'lingan edi. Hmm. Yarmi nariga yeshil, yarmi bu Shu 1000 ta odamini qo'yatda, qolgan odamlarini olib Ziror Nazvar tarafga yo'l chiqadi Xolid Valid. Yordam kuchi bo'lib boradi. Shunda Xolid ibn Valid ketar ekan Ziror ibn Azvar tarafga, Baytul Ahyo degan tarafga ketar ekan, ularda oldiga bir chavandoz chiqadi. Qop-qora kiyimlar kiygan, kiyimlari kiyilgan, ya'ni shunaqa bir haqiqiy askariy bir kiyimni kiygan bo'ladi. Ya'ni hech yeri ko'rinmasdi. Va mana shu chavandoz uzun nayzalari bilan ketardi, faqat oldiga ketardi. Hatto Xolid Validni ham oldida ketardi. Hamma bundan ajablanardi. U yoqqa chopardi, bu yoqqa chopardi, oldida ketardi dushman tarafga. Dushman tarafga yetib borishgandan keyin birdaniga bular ash birinchi bo'lishi oldigi safga odam hujum qilib ketadi-da. Shu chavandoz hujum qiladi, qat hujum qiladi. Xuddi deyadiyat muallifati go'yoki yonib turgan o'ttaqqa dedi. U tarafga kirib yorib chiqardi, bu tarafga yorardi deyat, hatto dushman ichiga kirib, shu hamma yo'llarda qonaroq chiqardi dedi. Nayzalar ham qon bo'lib chiqardi, qilichlar qon bo'lib chiqardi dedi. Hamma baqirib dedi. Musulmonlar bu valloh Xolid keldi, Xolid keldi baqirishardi. O'zi Xolid Valid orqadan kirib kelyapti. Ular Xolid keldi deb o'yladilar. <laughs> u yerda baqir, hatto rumliklar ham baqirib yuborgan ekan, Xolid degan shu bo'lsa kerak deb. Shunaqa qattiq jang bo'ladi. Shundan keyin Xolid roziyallohu anhu kirib kelgandan keyin Rafi ibn Umayra hozirroqda musulmonlarda, hozirroqda aytib o'tganimiz, musulmonlarda qaytmaylar orqaga deb endi nariga Ziror Xolid chiqib qo'ygan, shijodan turgan odam, hatto "Ya Xolid, sizmi bu? Men ana u siz debman" dedi. Degan Xolid roziyallohu anhu, "Men ham senaqa tanimayapman" dedi. Kimsan sen hech kimga javob bermayapti. Shunday keldi dedi, keyin mayli jang qilaylik, keyin gaplashamiz dedi. Qattiq yana shu shijodli janglar bo'ladi, qattiq shiddatli janglar bo'ladi. jang ana shu yerda yana ma'lum bir vaqtga to'xtaydi. Haligi odam kirib kelganda o'kirib yorar ekanda nimalar ham. Shu rumli taraflar nima aytayapti? Odamlar baqir chaqir qilib yorar deyapti. Dushman ichi kirib ketar deyapti, ichi kirib yorib chiqib yorib qatl chiqar dedi. So'ngra oxiri Xolid Valid aytdiki, "Sen kimsan, ey chavandoz?" dedi. Deganda indamasdan ketdi. Ketganda Xolid Valid o'zi uni oldiga bordi. "Voy, sen kimsan?" degan indamaganda odamlar aytdiki, "Ey, birodar" dedi, "Aytib qo'ygansan, sen. Sen nimaga aytmayapsan? Seni amiring senga xitob qilyapti" dedi. Shunda Xolid roziyallohu anhu aytdiki, senga voy bo'lsin dedi. Laqoda shaqolta quluban nasi va qalbi bi fi'lika man anta. Voy bo'lsin senga ey deyapti. Sen insonlarni va meni qalbimni mashg'ul qilib olding qilgan ishlaring bilan, shijoatlaring bilan. Sen kimsan? Bizga ayt, qaysi chavondansan sen bizga? Yuzingni och, kimsan taniylik deganda, haligi chavondan deyapti shunda, keyin ana shu parda orqasidan oqistalik bilan javob berdik. Ey amir, men ayol kishiman dedi dedi. Men ayolman. Men ana shu muslima ayollardanman, chimmat sohiblaridanman dedi. Albatta siz buyuk amirsiz. Sizdan faqat hayo qilganligi uchun javob bera olmadim. Buni behurmatlik qabul qilmang dedi. So'ngra meni mana bu narsaga yetaklagan narsa, mana bu jangga meni qo'zg'atgan narsa jigar go'sham deyapti, uradi qo'lga asir tushibdi. Men Zirol Nazvarning singlisi bo'laman dedi. Deganda men dedi Havla bint Azvar bo'laman dedilar. ularni qo'liga hujumga tushib qopti. Men arabni qizlari bilan orqada ayollar bilan birga edim. Menga xabar keldi. Shunda kiyindim dedi. Ularga qaramasdan men yo'lga chiqib keldim dedi. Hmm. Mana bu gapni eshitgandan keyin akami ozod qolaman deb dedi. Omir ibn Tufayl aytadi, so'ngra mana buni aytgandan keyin Xolid ibn Valid aytdiki, inshaalloh dedi, hammamiz hujum qilamiz, inshaalloh akani ozod qilamiz dedilar. So'ngra Xolid ibn Valid dedi, "Men jang qilishni boshladi, hujum qildi" dedi. Xolid Valid o'ng tarafdan jang qilardi, o'rtadan dedi havla yana yana yorib kirardi dedi. Yana yorib kirardi, yana jang qilardi, hatto jang qilardi, hattoki dushmanlar oralarini yorardi. Ular deyapti, shunday yana baqirib olardi deyapti. Kim bu, kim bu deb ular ham dushman taraf ham hattoki baqirardi dedi. Ya'ni shunchalik shijoat bilan jang qilgan. Lekin buni akasidan xabar yo'q. Hech akasidan xabar topa olmaydi. qattiq jang bo'laveradi, lekin akasi xabar topolmaydi. Lekin dushman ham ko'p, ular ham qattiq turib beradi, vardon qattiq turib berar ekan. Qaytsa, ham meni o'zim halokat halokatga tashlayman, hammani o'ldiraman deb, ularni amir shijotli bo'lgan ekan, qattiq turib bergan ekan vardon. Hmm. Qaytarmasdan turib bergan. Ular deyapti, o'ziga qo'ysa qaytardi, lekin amirdan qo'rqib qaytishmagan deyapti. So'ngra deyapti, xullas vardonlar ham chekinishga majbur bo'lishdi. majbur bo'lishdi. Vardolar chekindi, lekin musulmonlarda ham o'sha zaif bo'lgani uchun ular orqasi baribir oxirigacha jang qilgan bo'ladi, imkoni bo'lmadi, bular ham dam olish kerak bo'ldi. Bular dam oldi. Bu Havla bint Azvar hammadan so'rab beradi. Akam ko'rdinglarmi, akam ko'rdinglarmi deb deganda hech kimdan xabar chiqmadi. Mana shu vaqtda u ayol oxir aytdiki, "Ey onami o'g'li" dedi. "Koshki edi men sizni qaysi sahroga tashlanganingizni bilsam u, borib qutqarsam. Koshki edi sizga qaysi nayza sanchilgan bilsam u, ana shu yerga borib borsam, ya'ni hech sizni bilsam u" deyapti-da. Qayerda asir tushganingizni bilsam u, borib sizni ozod qilsam aka dedi-da. Shunaqa bu ayol yig'lab o'rdi axira. Deganda Xolit Valit ham yig'ladi, qolganlar ham yig'ladilar. Va aytdiki, "Inshaalloh baribir akani ozod qilamiz" deb ular ko'ngllarini ko'tardilar. So'ngra mana shunday bo'lib turgan vaqtda Orada ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin dushman tarafdan emas, boshqa tarafdan, boshqa rumliklar, ana shu Damashq ash atrofida yashaydigan mesni aholidan, shu rumliklarning qo'lasida yashaydigan aholilardan bir qanchasi amalli talab qilib kelishadi. biz urushmas biz urushni xohlamaymiz bizga omonlik beriladi deydi bular keyin bular Xolid Valid tek qo'yinglar qabul qilinglar omonligini deydi ular ya'ni dushman tarafdan emas boshqa tarafdan kirib keladi ularga keyin omonlik beradi ular kelgandan keyin Xolid Valid ularga yaxshilik qiladi yaxshi kutib oladi ularga omonlik beradi sizlar shaharlarga boraylik keyin sizlarga omonlik beramiz deydi faqat hozir biz bilan Alloh bir hukm chiqarguncha yurib turinglar dedi so'ngra ulardan so'raydi bizni nima ko'rmadinglarmi biz amirni zirorni dedi. Haligi bizni amirimizni o'g'li Vardonda o'g'lini Hamdonni o'ldirganmi dedi. Ha o'sha xuddi o'sha desa, ha uni dedi 100 ta otliqqa qo'shib jo'natib yubordi dedi. U Xemisiga jo'natib yubordi dedi. Keyin u podshoh Xiraqilga jo'natib yubordi. Bu qahramon kim ekan o'zi deb 100 ta otliqni jo'natib yubordi deganda, mashalloh dedi buni tezda Xolid ibn Valid mashvara qiladi Abu Baydalar bilan, qiladi bunga otliq jo'nataylik dedi. 100 ta odam jo'natamiz dedi. Rafi' Umayran chaqiradi. Unga aytadiki, Mana senga 100 ta otliq beraman dedi. Shu 100 ta odam bor ekan, ularni borib dedi, shu qutqarib kelgin dedi. Zirordi dedi. Mana bu tarafga ketibdi dedi. Endi so'ngra bu ham xo'p dedi-da, tamom bo'ldi, men boraman, ularni qutqarib kelaman dedi-da, bu kishi yo'lga chiqqanda Havla ibn Azor yana keladi. Buni eshitib qolatda so'yinib keladi-da, bu ayol keladi-da, meni ham holat" dedi. Meni jo'nating, meni Allohda haqqi so'ranaman, Allohga nomi bilan yalinib so'ranaman, meni jo'nating bu jangga dedi. deb bu ayol kishtirib oladi. Ki bilasanki buni shijoatini bu ayoldan ham olgan o'zingga deydi. Ki 100 totliq bu ayoldan qo'shib beradi singlisi yana. So'ngra bular yo'lda ketar, bu ayol deydi eng orqada ketardi deydi. Hech qaysi qo'shilmasdan borar deydi. So'ngra bular hayot vodiysi degan yerga kelishdi va ana shu yerdan nima izlarga qarashdiki, u yerda odam o'tmagan. Shunda bu nima aytdiki, bu kishi cho'llarda yaxshi bilgan odam bo'lgan ekanda, Rafi ibn Umayra. Aytdiki, bu yerdan ular o'tmagan dedi. Inshaalloh shuni o'tadi Biz ulardan oldin yetib kelibmiz dedi. Bular kesib chiqqan bo'ladi yo'ldan. Endi shundan so'ngra halla 100 tasi keladi, bular hujum qiladi, 100 talasini qatlatib akasini ozod qilishadi. Olozdan akasini ozod qilishadi. Bu ayola mana shu yerda qattiq jang qiladi bu ayolam. Bir qachasi o'ldiradi. Boya endi bu yoqqa bular 100 tani bu yoqqa jo'natdi-yu vodiy hayotga. Shu yerda Xolid Valid bilan yana yo'liq qoladi bular. Xolid Valid bilan Rofialar yo'liq qoladiki, nima bilan bo'ladi? Bular jo'natib yubordi yuztani. Xolid roziyallohu anhu jang to'xtaganda rumliklar bilan yana qaytadan jangga kirar ekanda Vardonlarga qarshi. Ular keyin ular qochadi ular. Qochganda ular yuztani o'ldirib, o'sha yerdan bu yoqqa ketsa, u yerdan dushmanlar yana bu yoqqa qochib kelayotgan bo'ladi. Ikki tarafdan yana bular uradi. Yuztadan uradi, yana qochgani qochib, yana Vardonlar yana chekinib qochib ketadi, xullas. Qochib ketadi, lekin anchasi qatl etib ular orqaga chekingan bo'ladi. Tamoman endi jangda mag'lub bo'lib, chekinib ketgan bo'ladi. So'ngra mana buni xabari u chekingandan keyin mana buni xabari podshoh yetib borgandan keyin uni g'azabi qattiq keladida, lekin xat yozadi. Majbur o'sha qo'mondonlar qolmadi. Hmm. Endi bu xat yozadi Vardonga, "Men seni shijoatingni bilaman, qo'rqmasligingni bilaman" deydi. Bilmaganimda senga g'azab qilim tushgan bo'lardi deydi. Lekin seni shijoatingni bilaman deydi, "Bot yutkizib qo'ysan" deydi, "Achchig'im chiqarsin, achchig'im chiqadi ish bo'libdi Lekin deydi, "Mayli bu safar kechirdim" deydi, "Endi senga 90 ming odam beryapman o'tgan ishi o'tib ketdi" deydi. Endi borib hujum qilgin deydi. Qaytmang, 90 ming odam beraman bu safar deydi. Va deydi, "O'g'lingga ham ta'ziyam bildiraman" deydi. mana o'g'ling ham qurbon bo'pti deb shunaqa qilib 90 mingta odamni jo'natib yuboradi Xeraql bu Vardonga. Ikkinchi marotaba kuch qiladi endi. Qochib borgan yeriga 90 mingta odamni jo'natadi. Ya'ni o'zidan qolgan askarlari ham bor. 90 mingtadan ziyod askari bo'ladi bunda. Endi navbatda endi qattiq janglar bo'lib otadi 90 mingta askari bilan. Mana shu to'xtatamiz. www.sodiqlar.info